13-ci bab. Şu çağda bir neçə kişi gelib Hazreti Əysağa bir qism gəliliklərinin mərkəzi ibadətxanada qurbanlıq qılıyatqında vali Platus tərəfindən öldürülüb, ularının qininin qurbanlıqның qini bilan orlışıb ketganligini aytdı. Hazreti Əysa mundaq dedi: Bu gəliliklərinin boshqa gəliliklərdən ko'proq gunoyi bo'lganligi uchun shunchalik jafo chekdi deb qaramsizlar yo'q undoq emas gunohlaringlarga tovba qilmasanglar sizlarmu ashulardek halok bo'lasizlar siloha mahallisidagi munor o'rilib tushganda tegida qilib o'lgan o'n sakkiz kishini qandoq deysizlar ularni yerusalimdagi boshqa kishilardinmi yomon deb qaramsizlar undoq emas bilib qo'yinglarki gunohlaringlarga to'g qilmasanglar sizlarmu halok bo'lasizlar ondin hazrati ayso bu tamsilni so'zlab berdi bir kishining beg'ida bir tup anjur darg' bor ekan u kishi bu daraxtdan meva kutibdi lekin daraxt meva bermabdi u kishi bog'vanga qara uch yildan beri shuncha kutsam bir talmo meva bermidi uni kesvet. Uning bu yerda ya egilib turishining nima hojati?" debdi. "Xo'jayin, yana bir yil vaqt bering. Uning tuydagi to'plarni yumshtib, o'g'itlab baqay. Agar kelar yili meva bersa, tex yaxshi. Bermisa, kesib etayli." debdi bog'dan. Bir dam ilish kuni Hazrati Ayso bir ibodatxonada kishilarga ta'lim berib o'tatdi. u yerda u jin choposhqili o'n sakkiz yil bo'lgan bir ayolni ko'rdi bu ayolning beli tukilgan bo'lib ruslunib tik turolmaydi hazrati ayso uni ko'rganda yeniga chaqirib xonim kesilingiz saqaydi deb qo'lini uning ustiga qo'yivdi yilqi ayol darhol ruslunib tik turib xudoga matiya o'qidi hazrati aysoning dam olish kuni saqat saqaytqonligini ko'rgan ibodatxona mas'uli g'azab bilan ko'pchilikka ish vaqtimiz olti kun shipoliq izguchilar dam ilish kunidan boshqa shu olti kun ichida kelish kerak dedi rabbimiz ayso uningga mundoq javob berdi ey soxtipazlar dam ilish kuni o'kuz va eshiginglarni o'qirdin yeshib sug'org'ili ilib borisizlaru bu harakatinglarni ishtab hisoblamamsizlar ajdodimiz ibrohimning avlodlaridan bo'lgan bu ayol o'n sakkiz yildan beri shaytonning sirtimig'ida turibdi hamdi dam ilish kuni bo'lsimu uni sirtmoqdan bo'shtivatsam yomon bo'ptimi hazrati aysoning bu so'zi raqiblarni hijolat qildi ko'pchilik bo'lsa uning yaratgan ajoyib mo'jizlardan xursand bo'ldi hazrati ayso ta'lim berishni davomlashtirib mundaq деди xudoning podsholig'i zodi qandoq мен уни qandoq суратлаб beray у go'yo bir tol qichi urug'iga o'xshaydi garchi qichi urug'i kichik bo'lsimu киши уни terisa ўсиб етилиб кўчат bo'ludi қушлар келиб унинг шохларида uvulaydi унингдан бошқа xudoning podsholig'ini nemiga o'xshtay u xuddi xemi turishga o'xshaydi ayol xemi turishni bir xalta unga qo'shib yugursa bu xemi turish butun xemirni bo'ldiralaydi hazrati ayso yerusalimga ketib yetib nurg'un shahar yezlodin o'tkash ta'lim berib bo'ldi bir aylan uningdin hey taqsir qutqizildiganlarning soni ozmi deb so'radi hazrati ayso ko'pchilikka mundaq javob berdi oz bo'lsin ko'p bo'lsin sizlar tor eshikdan kirishga tirishinglar chunki nurg'un kishilar bu eshikdan kiray deysimu kirolmaydi uyning xo'joyini ishni topqigan vaqtida sizlar toshqirda turib taqsir ishni iching deb ishni qoqsanglar u yo'q ochmayman chunki sizlarni tonimayman deydi sizlar biz siz bilan hamdostxon bo'lgan sizmi bizning ko'chalarimizda ta'lim bergan desanglar u sizlarga yana bir qitim sizlarni tonimayman ko'zimdan yo'qlinglar ha yomonlik qilg'uvchilar deydi sizlar ibroyim ishoq yoqub va barliq payg'ambarlarni xudoning podshohlig'i ichida o'zinglarni bo'lsa sirtqi qo'g'ilib yetilgan holda ko'kininglarda hasratni yig'lab tishlaringlarni g'uchirlatisizlar u chog'da dunyoning hamma joylaridan nurg'un yahudiy emaslarning davlatlaridinmi nurg'un kishilar kelishib xudoning podsholig'ida ham dasturxon bo'ladi shundoq qilib kaynidikilar oldiga o'tib oldidikilar kaynida qoladi dal shu chog'da bir necha parislar hazrati aysoning oldiga kelib bu yerdan boshqa joyga keting yerotgan sizni o'ltirmoqchi dedi hazrati ayso unimasdin sizlar berib u tulkiga mening davomliq chillarni haydaydiganligim va kasallarni saqaytirganligimni uzun o'tmayla yerusalimda vazifamni tamomlaydiganligimni danglar shundoq ekan shu vaqtgacha yo'limni davomlashtirmasam bo'lmaydi chunki bir payg'ambar uchun ilib aytganda yerusalimdan boshqa yerda o'ltirilish muvofiq emasdir ey yerusalimliklar payg'ambarlar va xudo avatgan elchilarni chalma kesa qilib o'ltirgan yerusalimliklar go'yo mekiyon o'z jujilarini qanot ostiga olgandek manmu sizlarni qancha qetim o'z qo'ynimga olmoqchi bo'ldim lekin sizlar unimi tinglar mana әмді құда ибадатханаңладың айрылып, сіләні ташлап кетіді. Шыны біліп қойыңла ки, сілә, Рәббіміз әвәткен құтқызғычыға, мұбарәк босын деп, маңы ішәнмігіче, мені қайтыдын, көрәлмей сілә, деді.